פרק ל"א: ברית קראתי לעיני, ומה אתבונן על בתולה. ומחלק אלוה ממעל, ונחלת שדי ממרומים. הלא עד לעבל, ונכר לפועל לאוון. הלא הוא יראה דרכי, וכל צעדי יספור. אם הלכתי עם שב, ותחש על מרמה רגלי, ישקלני ומאזני צדק, וידע אלוה טומאתי. אם תטה אשורי מני הדרך, ואחר עיני הלך ליבי, ובכפי דבק מום. אזרעה ואחר יאכל, וצאצאי ישורשו, אם נפתה ליבי על אישה, ועל פתח רעי ארבתי. תטחן לאחר אשתי, ועליה יכרעון אחרים. כי היא זימה, והוא עוון פלילים, כי אש היא עד אבדון תאכל, ובכל תבואתי תשרש. אם אמאס משפט עבדי ואמתי, בריבם עמדי, ומה אעשה כי יקום אל, וכי יפקוד מה אשיבנו? הלא בבטן עושני עשהו, ויחוננו ברחם אחד. אם אמנע מחפץ דלים ועיני אלמנה אכלה, ואוכל פיתי לבדי ולא אכל יתום ממנה. כי מנעורי גדלני כאב, ומבטן אמי אנחנה. אם אראה עובד מבלי לבוש, ואין כסות לאביון, אם לא ברכוני חלציו, ומגז כבשי יתחמם. אם הניפותי על יתום ידי, כי אראה בשער עזרתי. כתפי משכמה תיפול, ואזרועי מקנה תישבר. כי פחד אלי עד אל, ומשאתו לא אוכל. אם שמתי זהב כסלי, ולכתם אמרתי מבטחי. אם אשמח כי רב חלי, וכי חביר מצאה ידי, אם אראה אור כי יהל, וירח יקר הולך, ויפת בסתר לבי, ותשק ידי לפי. גם הוא עוון פלילי, כי כיחשתי לאל ממעל. אם אשמח בפיד משנאי, והתעוררתי כי מצא או רע, ולא נתתי לחתו חיכי לשאול באלה נפשו. אם לא אמרו מתי אוהלי, מי ייתן מבשרו לא נשבע. בחוץ לא ילין גר, דלתי לאורח אפתח. אם כיסיתי כאדם פשעי, לטמון בחובי עווני, כי אערוץ המון רבה, ובוז משפחות יחיתני. ואדום לא עצב פתח. מי ייתן לי שומע לי, הן תביא שדי יענני, וספר כתב איש ריבי. אם לא על שכמי אשאנו, אעמדנו עטרות לי, מספר צעדי אגידנו, כמו נגיד אקרבנו. אם עלי אדמתי תזעק, ויחד תלמיה יבקיון, אם כוחה אכלתי ולי כסף, ונפש בעליה הפחתי, תחת חיטה יצא חוח, ותחת שעורה בוקשה, תמו דברי איוב.